Carbon Fiber Music. la baby huele rico, su toquito sabe a bitch. Se la quité a su novio porque es un buena bitch. Ella se fue conmigo porque soy un nigga rich. Sabe que tengo el power, lo único que fumo es sour amo la calle, pero tú parte. Mientras yo viva, nadie va a tocarte. Yeah, baby. Me compré una corta, no va a pasar nada. Te bajo un recibo, vete pa' la espalda. Yeah, baby. la calle, pero se me cae. De aquí salimos Rulay, un vaso de link con spray, Siempre le tiro y le cae. Dale más al Vélez, pa' William como Mick Mele. Ese novio tuyo un trele, le saco las nueve mele. Pa' confundirlo. Quieren ver mi cabeza donde tengo los pies, yeah. Trataron de setearme, matarme, no pudieron y les gané. Todos roncan pero conmigo no pueden forzar. Para bajarme de donde estoy me tienen que matar. Contigo es diferente en la calle y lo nuestro no puedo mezclar. Tranquila, baby, que no nos vamos a dejar. Yeah, baby, yo amo la calle, pero tú eres Mientras yo viva, nadie va a tocarte. Yeah, baby, me compré una corta, no va a pasar nada. Te bajo un recibo, vete pa'l soy tu Pablo. El que joda contigo te juro que se lo va a llevar el diablo. Tu mundo es diferente, la buena y el malo. Por ti doy mi vida y si hay que jalarle el rifle yo lo jalo. Contigo ningún cabrón va a venir a joder, Quieren separarnos pero con nosotros no van a poder, Porque tú naciste para barme. todo va a estar bien baby. La baby huele rico, no sabe a bitch. Se la quita a su novio porque es un buena bitch. Ella se fue conmigo porque soy un negro rich. Sabe que tengo el power, lo único que fumo es sour. Yeah, baby, yo amo la calle pero tú parte. Mientras yo viva nadie va a tocarte. Yeah, baby, me compré una corta, no va a pasar nada. Te bajo un recibo, vete pa'l espalda. Yeah, baby, la calle, pero tú eres parte. En la Mercedes hoy paso a buscarte. Ya, yeah, baby. La boca prendida, la rosa y bla. Y que ando escuchando a el doble A. Yeah, yeah, yeah. This is Trap Ficante. You're Rush, Coast. Shadow Powers. I'm far immune